ngirit. Kok saya ngirit piye? Wedokane dikurangi. Kok dikurangi piye enek iki kok ya dikurangi. Ya ya liyane bayi. Ora, aku bar pangenangan mulai mlaku teko karo sampe kene. Lah kok wasi awakmu malah kaya wong edan apa kawan Pak? Kaya apa? Kaya wong Aku iki. Heeh. Wis bener aku ngomong. Lho jelas bener no. Berarti sing edan dudu aku. Lah sapa? Awakmu termasuk wong edan. sebab eh roh aku edan mbok kancani oh iya lha nek ngono yo yo gone yo termasuk yo edan kabeh ya iso lha wis lawe dhewe loro wong edan kok ditabui ayo yo ra yo yo gak yo gone tok eto lha sapa kirun ya edan lha kok edan karo wong edan tak ditumpukne ayo lha nek duduk kirun tok sapa lha ngasih wong delok ngene iki yo edan hei kaisa Lah wis ra wae dhewe kok diguyu. Eh kok gayane dan. Ora kudu guyu kok. Lah iya. Lah ngono ya. Gak penonton, Pak. Lah sapa? Kameramen iya. Edan. Bijaksana. Kakak bijaksana. Roh nek wong edan ngene terus disoting kabeh. <laughs> Ngono. Akhire dadi duwe. Yo iso ae. Ora nek awakmu kok Apa siji karo biasae? Apa arep teko masalah sepeda? Ora masalah sepeda ora. Ada padha tengengesan. Iki luwe kanggo janganan. Apa iki? Kanggo gawe gak dolanan. Janganan. Tapi kademen. Apa? Tenanan kusi temen. Hmm. Ngono Iya. Ya. ya apa? Mari bahasane apa? Aku kentekan pari anak. Walah, blangkone. Eh, udeng aduh. Awakmu lek gawe ngene iki, Pak. Jajal mesem ya mesem. Kayak kiron ora? Ora. Oh. ora, malah sandupre kiron titik mesem, mesem. Masa lah? Heeh, mesem. Al al. Mana-mana, alah. Alah, kang kok mbok idoni ya. Nah, sik, jan kok kuantes lho, awak jan patrobak gawe apa paken ini niki terus nggih blakon iki. Tak wah nopo dodan blakon kaya nyunggi bulus. Persis nyunggi bulus. Kaya apa? Kaya nyunggi bulus. Nyunggi bulus, nyunggi bulus. Lek, apa? Keadaan api kaya ngene masuk, gak enak anget-angetan, Lek. anget-angetan yo apa, eh? Koso anget-angetan anget-angetan apa? Apa? Gak petuk limang ulang kae rada modot. Eh. Nek oh, iki saya. Eh. Nek iki, Pak, dan jelas ngalung nek iki, Pak. ngalem utek apa iki lho utek ngalung sadake kok kowe iso ngalung yo iso ngalem kok sing apik ngomong yo ya bingung ayo to wis eh eh gonku kena sisih kowe iki lho ngomong iki lho hmm. ngomong Alah. Kaya mele sing gedhe, wong mboten sesuai kan karo dukure. Sing iki apa pantes kok mele sing kono. Apa sebabnya aku milih sing ngene iki? Sebabe apa? Ki lak gedhe. Mm -mm. Aku baluan cilik. Mm Terus Sorok kir, ki anu walulas. Nani apa mu? Rolikur. Nyipli. Oh. Nih, <laughs> jajal Eh. Masa pagli karo ibat? Hah? Eh? Masa pagli karo iki? Enti, iki lho. Karo kita? Heeh. Wah, oh, ya jelas pagli kok. <laughs> apa peti kamu? Aku arep mut. Apa sih? Siapa sih? Lo hmm. telo, eh, telo. Allah, Allah. Allah. ndak pengen. Sing pengin sapa? Gadok tengelmu. Mas ingatkan sama saya? Oh, alah aku kayak naroda karo guru. Padahal betul aja guru. Ngomong sing benar. Ya. Ini Widya kan? Betul. Hah? Loh, satunya Mbak ini siapa tuh Mbak? Nik, Apa? Bocah ini wayahe. Oh, Apa? Nek Bian kan gak ngerti sanepan. Aku ini kan Widya kan. Barengnya Dero. Nek aku keadaannya ini ki. Dicekel. Maksudnya ini loh, Bak. Kue ki dicekel ki. Oh Joko ini, ini dicekel nama ini loh. Ngomong ini ngono. Iya. Kok iya iya. Aku kan orang iso ya kudu ngene. Kambakan neklok nih, Pak. Nek. Oh, gitu. laki Mbak Wi. Ya. Nah. Yang satunya siapa, Mbak? Sinta. Oh, Mbak Sinta. Yes, tetap. BK, BKBR. Apa BKBR Bakul berat. Kau yang bakul beras. orang apa-apa tong Mbak Widya sama Mbak Sinta. Orane Oya oh, arek padha wawidya karo Pak Sito arek ngene bareng gayamu. Eh, kita kan sebatas hanya ingin berkenalan, ingin takoni apa kabar wis gak tau petuk ngono ae. Widya. Iya. <laughs> apa? Eh? Bagaimana kalau iki misalnya padha aduse, gak nganggo apa-apa. <laughs> eh? Gak nganggo apa-apa ngono iki. Ya sembah Widya, Pak Sito sekali-kali ditanya dong. Lek bagamu dhewe kowe senengamu kan lho. Apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis ngawur tok ae. Pamane ngene lho. Mbak Sinta lama kan enggak ketemu kan? Sekarang di mana toh Mbak Sinta? Oh, di Surabaya. Oh, Surabaya mana Mbak Sinta? Surabaya kebun binatang. Oh, kebun binatang. Berarti kan hel, Apa? Nek, terus nih. Lah apa? Wah, tidak urung. Tidak urung apa? Ya mesti ngaku nang dina kebon binatang. Lho apa kamu rumah tangga ini? Iki jawab ini. Oh, yang gini-gini. apa yang gini-gini? Tek. apa rupamu kayak ketek? Ra iso. Aku dino. Oh. Wah, kok polahmu yo. Oh Mbak Sinta sekarang ada di Surabaya ya? Mau kemana sih? Apa berdekatan dengan Mbak Widya? Berarti begini. Oh, iya. Lah Iya. Maksudnya masih saudara kan? Iya. Kita kan muti akan Mbak Unda tuh. Silet. Sinta. Iya, Pak. Sini dong. Wah, nek senengane momon iki. Iya juga. Apa sih, Mbak? Sini. Kan kamu itu anak kecil gak boleh kayak gitu ya. Saya mau sama Mas ini. Loh, kamu ngayal ya? ini kakakmu lho. Aku sing ngomong kowe. Lek maaf rupa kaya munyok ora iso entuk karo kowe, Wit. Maaf, Om. Oh iya. Ini sebetulnya eh, apa? kok Om Ya eh? kakak saya. Aku ki wedok. Oh wedok toh. Kok tak celuk Om. Wis operasi plastik dadi lahir timbo. <laughs> Ember. tempang Ayo oh, sini kakaknya Mbak Widya sama Mbak Ini adikku. Jadi hmm. kiki wedok-wedok aku lanang dhewe. Ngono lho. Nek kowe kuwi seneng karo adi-adiku kuwi ra entuk. Kuwi isih cilik-cilik kilo babone. Ya iki ketuane sing nggone. Apa? Anu stadion Solo. Hmm. Sopo? <laughs> Karep kowe pilih ndi? Sing arep apa sing buri? enak nanti bak kita gerobak eh? enak nanti sih ngarep kasih buri aku ki ngarep buri biasa kalau oh, biasa tegisnya yang di depan kan mukanya kalau di belakang ini sanggulnya gitu loh lek ini apa ini ini wong kue karaku apa doa rasih ini mesti ini ini loh ini aku Ya, seneng ae ya, Lho lah iya, seneng adike apa Mbak Yune? Mbak Yune ngono lho, iki wis gedhe nek iki sing adik-adikku cilik. Iki urung mudeng arane gedhe lan dawane. Hmm. Umure pira to, Mbak? 12. 12 tanggalku 13 semeteng kok. Ya jadi padane karo nggonmu. Lah nggonmu kuwi wong crongoh kabeh kok. Darati. Anu, Mbak, Jalan. Ini kan namanya Mbak Widya. Ya, ini Widya. Dan ini kan Mbak Sinta. Ya, Sinta. Mbak ini namanya siapa? Endang Wahyuni. Balik. Opo. Kepala deh. <laughs> namanya siapa Mbak? Saya Endang Wahyuni. Endang Wahyuni. Iya, Endang Wahyuni wangi sepanjang hari. Aduh pusing. Jenenge Cawi. <laughs> Endang Wahyuni. Iya, alias Babin. Aduh. Oh, Babin. Iya. Cantik bener ya Mbak Endang ya. Ra sambok elem ra ini ilang. Kok seperti adik-adiknya. Iya, Mbak iya. Sinta cantik. Saat ini cantik juga, juga iya. Saya gimana kalau saya, Mas? Aduh, cantik sekali, cantik banget. Eh, apa? Iki nek nangis. Lah kok nangis? Aku yang rebes nangis. Sebab e kan kamar mandine nek kocone. Heeh. Terus kadung duwe rayu. Heeh. Ya. Heeh. Ora mengisor. Terus ngene. Yes. Bangeten. Aku iki tak dakke apa? Aku ngilu ki yo ngilu raiku dhewe. Heeh. iya lah kok terus banget ini apa terus ngisore ono apa nih wah aku roh ini resiko apa lah kok ini apa tau ngerti aku sama nadu saat waktu aku rono ya apa kanceng? tak injeng lah apa bareng wah adus kok suwi menak aku sak kedungu ya terus? wah karek sak senti aku lah kok tak injeng ya iki terus sambungan sambungan ini cik sekarang nyanyi ini cantik dong sekarang kosongan ini loh mengisar lah sangat ter terlalu terlalu apa nih enggak terlalu terlalu saya saya ngene ini loh adikku Sinto Weki seneng tenang karo iki to. Heeh. Lah kowe wit. Iya. Sing mbok senengi sing endi? Nih, yang ijo. Ijo. Alah wong prongos kaya ngono. Eh, kan manis, Mbak. Eh, Mbak. Engko ditatap nih motor. Jangan dipandang merongosnya. Pandang apa nih? Tapi pandanglah wajahnya. wajah baby fish ngono kok. bukan baby bisnya. Ini wajah seperti ini kan langka sekarang. Ini kan wajib dilestarikan. Oh iya, sekarang Tuhan tidak menciptakan lagi seperti ini ya. Betul, betul. Aduh, kasihan. Miskin amat. Perusahaan dari ngedalakan malih, monggo. Aku nggak nggorekan boneka ya. Piye, Wit? Ndak ngomong. Saiki gue mau sama ini, Mbak. Oh, ndak boleh. Harus kakak dulu. Hah, malah pinter malingnya. Oh, iya, kakak koyo Lah iya toh harusnya begitu. Kamu harus masuk dulu nggak boleh namanya pacaran, pacaran, pacaran, pacaran. pusing. Ayo masuk. Masuk. Kamu harus belajar sekolah, harus jadi orang yang pintar. Kamu tuh nggak boleh begitu. ambene kira piye? Anake iki bendina ya diulang ngono kuwi tok ning omah. Mosok to. Nyekane kegiatan wis kuwi dulu kula. Eh jawab ora? Apa ne, Jam piro iki? Ayo. Jam piro sik jam 10 ini. Si piye kowe iki piye? Apane? Ora ngono teko-teko kok. Teko-teko lah iki kok ya dihukum tenan. Ya dihukum ya ben kok. Urusanmu to apa kene ora mudeng kok. ora mudeng piye bocah iki ah, lololololololo iki konek kowe engko mblenjani janji iki gawean lho iki gawean matras lho gawean matras piye iki nek awake dhewe jame telat mongko sing digawe wis kenteni dihukum Ya apa? Masalah ya apa kok aku dihukum atau dihukum masalah ya apa? Bocah ki ra krasa apa piye? Aku krasa Mas Lemet ngono. senek selenak kaya Ya apa? Iki perkara iki. Ya apa? Ora apa. Aja guyon, kowe iki kok kowe bringisan karo kelingan wong ndi? Kelingan guyu ta? Kuwi blangkone sapa? Ha sing ngerti ya sapa? Lah kowe kaya cok bakal. Rupamu kaya kowe kuwi nak takon kejawen, takon klamben ngene. Lah kan apa to? Lho, kowe nampa dhuwit 50.000 wis tek tak reni dia sakit ewe ne matur nuwon saiki wis entek duwite bocah ki dan apa piye panjer panjer apa uang muka kowe iki ngelanjer apa piye ngelanjer ngelanjer pe nampa dhuwit 75000 Lho, ndi? Kayak ngenane lambemu kok. Kapan? Lambemu kapan dina setu? 75. Oh, Panjer. Sing ndi iki? Wah, ala sing di kuwi panjer. Wong nrimo dhuwit. Apa? Heeh, nyene napa? Aku ki rak dalang kependem. Loh, loh, loh. Eh, tau diri ki wong akeh. Kowe wong edan ora Jawa basa kowe iki. Kependem kuwi dalan-dalan. aku ki suwi ora entuk calangan mayang. Ngono. Lah iki pupung aku ditanggaku wong wingenane dipanjeri 500, tak wene kowe 50 75, anggit kowe iki kanca tak jak, kowe iki tak dadekne niaga panjak. Ora iso manjak kon manjak iku. Apa? Panjak. ngene iki lho sing nabuk-nabuk ngene iki iki ya apa ya iso dadekno kok kowe gelem nampa dhuwit lah tak pikir kok wae tok ya hmm ora lali ngono tok bocah kedan tenan dihukum wong tenan lho ora iso piye kudu iso kok ya iso kudu iso manem roji romanem kudu iso kuwi wayang lho wayang piye to? Cucukmu bareng kok ya pas mendoro. Nintingi bareng kok ya moro. Kuwi aku ki dalange anune lho. Monem ciro ro monem ci. Monem ciro ro monem ci. Dah wis tau duru ki wong akeh iki. Ding-ding. Lalak-lalak sene kesel. Yo saiki kowe iki perkara kowe tak dadekne niaga. Mosok kowe ra tau ndelok wayang. Tau aku. Kowe tau kelina ndelok dalangane Pak Pringgo ora? Nate Pak Pringgo nate. Pak Sayoko, Jawa Tunda. Pak Koko. Pas saya kasih wong ireng kuwi. Tahu aku. Wong ya kaya kowe ae kene. Lah iya, tak koncong lho. Ra ketang piye kowe mesti roh tabuhane. Hmm. Delok kowe tau delok. Tau. Delok. Hmm. Awale, awale, awale, awale. De, de. Nena, nena, nena, nena, neng, tete, lole, neno, neno, neno, tete, lole, neno, neno, neno, neno, Pak ngono sih. tabuhan kok tete lole? Pancen tak rokokne ngono iki ben. Wong gamelan kok deng nek neng neng nek tete lole apa kuwi? Kuwi nerokne bakul sing kiku kiku kiku kiku kowe kowe kowe ndelok awakmu awakmu. Kok mbok tes mbok tes iki po kene iki nglatih malahan kok. Nglatih nglatih ndelok. Nglatih bela diri. Ting ting. Ora tapuk lambemu kene ora. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Iki apa brengas mau gremet nang jero brengas ku apa? Gurem. Pan gurem dia? ayo ya? Ning ngado. Malah ganggu nyawit gawe lah. Deng. Deng ngono lho. Heeh. Ya ya. Wong kok bodoh lah. Terus terusane. Ya kowe kowe iso mutete lho. Ngomong lah. Ya ya. Ini kok ganggu mah. cok Dok dok dok dok. Panjak mulai ngene. Heeh. Hmm. mengajak Ya ya terus ane iki lho. <laughs> Terus ya terus iki lho. Terus iki lho. wis ora iso dicontoni ganggu. Praktis ja ja. Ja, musuh wong budhek iki ngene iki. Benar. Ruwana. Heeh. Aja dong. Ya ya. Tangkemnya mbak Yang kucaya pada dipangan di ganggu Yang Ora ngono. Cantanana. Kowe iki sing ra iso-iso mutheke lole. Dadi ngasih contoh mergo nek anak sing mirsani lebih pinter, lebih pandai. Heeh. Dipaido wae iki. Iya. Dok, dok. Dok, ning ning ning sampai berikutnya. Ah, ngono. Kasindan barang siap lah. Terus terusane de de delok. Nih. Iki kamu aku ben jeneng rungokne. Aki. Sir, Sir. Ojo kenceng kuwi. Anumu rendah. Ya, rendah lah. Goblok kali iki goblok. Iki lho ya asli. Aku iki sampe ngene pirsani Pak Yoko si aku sungkan. Iya, iya, iya. Ndareki ora iso ngerti gendeng. Lah ngono. Heeh. Nanti angkatkan lagi ya. Enggak. De. De. Kulo ta mojo naku Lagi rono ora krasa, Pak. Wong isane tete lo letak. Eh, lo tak contoni. Awakmu dalan, eh? contonono. Pas lu nabe kendem ki Nah, ngono wong ki nek ora iso tekon. Hmm. Malu bertanya sesat di jalan, cocok. Manusia itu kalau enggak tahu tanya. Hmm. Kowe ra iso nabuh, ra iso nabuh. Kenal wong iso nabuh, akhire iso nabuh. Takon. Lah aku dalang kok tes Lah iya. Ngene. Hmm. Kowe nyekel gender, Lapo geder ra cekel. Nabo. Oh, nabo. Bagyo balungan. Begitu. balungan kengko. Kene ku untu wis rompal kabeh. Koe balungan. Yo saiki on daging. Iki jan ketara wae wong ora tau roh gamelan kok. Ngerti. Tabuhan kok ora. Wong yo. Iki nyekel balungan. Gen utuk gundulmu. Jeng kancane nabuh aku nyekeli balung iki wonten ngen. Angen-angen lho lucu. Sing jenenge balungan ki gamelan sing gedhe kae. Nek ra ngerti pe peking, peking. Aku ning Cina, peking. Oh. Peking anu kuwi nggone Cina-Cina. peking cilik cilik RRT ngawur peking ah. peking wah kabeh apa jengking lah ini tabuani tabuani piye ku nek cempolo wis tak canda tak oh, jamu jamu lah aku nyais kok jam cempolo oh. aku wis ngandak ngandak kotak sing gedine sak ngene ya ya wong edan aja kok tete lole tete lole tabuhan kok tete lole begitu aku ndodok kok tak dok dok dok de tete lole lelo lelo lelo tete lole lelo lelo tak Kalau ngawakmu dewe dalang nyonton ini malah kleru tete lole tok ae. Dai kan eh, ngene kok dadi kok tremos. Wis. Iki sing dhewe masalah kenteni Arepku. Kotake gawe nang kotak wayang. Nggih, kotak wayang. Apa? Kotak wayang. Lah kok kere, Temen? Aku iki kon dadi panjak, dadi yoga, ora kon angkat-angkat. Loh, aku. Wong iki ngirit, kok bayaranmu tak tambahi pe nggawa kotak wayang ya. Ora katene, ora katene. Ayo. Lambi, necis-necis sing ngene iki. Bawa kotak. Hmm. Sorry ya Pak ya. Loh, iki iki kendaraan iki wis kebak nggo ngemot sinden. Kowe nggawa kotak wayang ya. Mah, mah, mah. Jogan nek. Eh, eh, lah kotake sing kon gawa sapa? Gawa nek. Gawa dhewe. Wong edan dalang kok nggo kotak wayang, Pak Anom itu mah ya sung usung Pak Yoko ini sung usung Wong edan lagi kotake wayang sing kon gawa sapa? Hei, Ya kengku budak dhisik. Eh tak tututi lebak kotae wayange. Eh. eh. Sampeyan niku ngono lho Mas, ambek sing wedok kok tau rayu lho Mas. Sampeyan geton ta entuk bojo elek sampeyan gaden. Gak kualik ta iku. Kenapa sih Mas? Lah ngaku aku koyo belengur ngene kok. Alah sing arane sampeyan koyo belengur sapa sih Mas sing sampeyan gateng. Aku lek ndelok janggutmu koyo wedhusku sing nang omah ya Mas. Kon tak pateni kon kok. Mas, Oh, bojone dhewe kok dipateni sik Mas, mau aku Mas, mau mau mau mau dipateni ngono Mas, mau gak tau dirayu dipateni terus mau mau. Lambemu lho koyo mujair. Mas, mbok aku dirayu kayak yang ada pariannya itu Loh, tamu, tamu. Loh, tamu. Tamu. Siapa <laughs> tamu? mas? Eh. Panggilin kali kena ripon. <laughs> Umamon gak ini? Enggak. Enak kamu ya. Panjat tayu. Gak sampai sinten. Duh. Masa panggilin kali pulau tak? Lah pulau ini gak ke Oh dalang ya wala. Pulau ini kok panggilin sih pak. Pak sampai ini. Mau ngomong. Enggak. Mau dalang kan dalang tipan. Panggilin bakun kali pulau. Siapa ini? Lah kula nggih sing ladeni tumburine ngoten nika. Warek entut, Mas. Warek entut. Piye piye piye piye ngomong apa kowe? Niki asisten kula niki. Panjenengan kalih kula ta? Sinten? Dalam tiba ngeten iki, nek tanganom ketok enom. Nek tanggal tuwa? Ketok e tuwek, ngoten lho. Dalange to? Nggih, dalange. Wayang apa sih, Mas? Wayang Wayang golek. Wayang kulit. Lho ngaku iki kepingin wayang golek kok, Mas. Ada. Bumi sore ngono lho. Ya nek lanang sawo wedok lakone dirogoh kok. Dirogoh ngene. Lah kok mau wayange iki lho piroga hmm, ngene oleh sampean eh eh, eh, eh aja yo enek tapi tuwi kain ngene kain kain iki dalange oh dalange papakanipun anu sampun sampun panggang ayam oh pun siap to bajet komplit wis enek lho heh wis enek papakane wis langsung ngono Mas momon panggang ayam buat ini to Mas iya kanggo papak dalang iki oh ya ampun untuk dalangnya ini to dalange aku enak enake dalang papakane ngene iki lha iya nuwun sewu lho tapi nek dalam rusuhan ge papakane pistol ya mesti ae lagi ah, diterakan mriku to Mbak, iki wayang kulite. Oh, mboten wayang teng mriku. Oh, teng mriku. Nggih. Pokoke garumen papakane. Aku dianggap apa lek? Wayang kulit. Mas, tak terus sik, Mas. Alah, gaya e wong elek mesti ae kok demek wong ayu gak gelem. Wis rame ulang tahun iki rame. Jupono dhuwit. Jupono dhuwit. Sewu kanggo ongkos e iki. Kuline, kuline. Oh, kuline. Tata, kuline sing ngangkat ini ki. Kuli pripun? Lho, Kuli pripun? Lah sinten jenengan? Kuli. Laku 10 kilo nggo kotak wayang. Kula nuwun. Monggo monggo monggo. Sing calang lewat telepon. Pak Momon. Kula. Ah. Kula sing penjenengan telepon. Lho, dalang kirun. Lho jenengan. Nggih. Lho. Lah, lah napa sampean jalan kira pun lancang-lancang ta dadi wong lanang pun lancang-lancang. Kira niku pun dugi, pun mangan teng lho. Kok sampean kira lah kok kira kok puret ngene iki. Pun enten sing teko. Pun teko. Malah papakane pun didhar pisan. Lancang buceng pun dipangan. Pun dipangan. Uman napa aku? Teman. Tiange pripun? Tiange situke dhuwur, situke cendhek, elek. Lu sampe niku mosok percaya jenenge dalang nggih nganggo blakon ngeten niki. Tapi wong e ngono dalang dalan e niku. Kok oh, asem tenan bocah loro kuwi. Ron. Waduh. Pak Kiron. sing masak niku asinten. Kulai. Halah-halah. Seger ye, Mak. Mas dak pun Dasar beras niki punel. Pitike kemangga. Halah-halah. Mune enak. Ojo kula. Nggih kula pangan sak balung-balunge. Kemremes enak ya, Pak. Eh, enak ya? Enak apa wis ya, Pak? Aku sepojokan kok. Apa iki njak antawel? Tapi iwak sing kene mang iwak doro. Heeh. Terus panggangi ayam titik putih mulut. Heeh. Walah lah kemremes. Mas, masak aku loh, Mas iku masak Sing masak bojoku. Mas, Mas. Lunyu goro gorokamu ya. Seger gorokamu. Pancene sawatan seger aja Sawatan, sawatan. Kulupe jan enak banget. Kulup, kulup apa? Dalangan itu kulup. sampai dalang So panggang buceng dimplok dewe wang loro lah kok sampai ngaku-ngaku dalang lah timbangannya mana sih ngaku lah sih sih makan papakan ya salah mambu enggak salah mambu salah mambu lah kula dalang umat apa? tenang kok sing duwe gawe kula kula tenang tenang kok tapi segone tas enten kok pak niki-niki niaga kula panjake sing segone tas enten kok saiki segone sik ono tas enten saiki tapi tuh rujak jambu mete napa dalange mangan rujak Dalang kon mangan rujak jambu pete. Eh, Tenggorokan eh, ben eh, rada. Sewengi mok batuk aku. Dalang kon rujak jambu pete. Mboten apa-apa, mboten apa-apa nggih sekolah sekedhi teh kereket kirek yo mboten napa apa Enak dalang kok papakane dipangan yogone, pokoke oh, bayar aku aku. Niki lah bayangan ten Budi. Mriki. Ala dalang kok ngamukan ngono Mas, warung e mari Mas. Iki engko. Iki dalang kesuwur iki. Ide-idene ilang mayang iki engko. Lah iya, wong sagone wis dipangan sik. Eh wong ngono ngangkat iki lho. Mau mau ya. Kok iso. Wong weteng marek kok ngangkat ta malah ora karo ngamukan. Ngono kemekang. Eh lah percuma oleh dawar wau kersane. Ora ngono. Eh wong ngono ngangkat kok. Mau mau. Weteng marek ngangkat kok dawar kok mbedeg piye? weteng iki rasane koyo kebeng karo kuat. Malah seban nek ngangkat. Lah kowe wareken aku krucuk-krucuk iki. Ya panggange semok pangan kabeh. Malah ngoso. Iki rek ewang ngono ngangkat kotak iki lho. Momo, momo jangan dhewe ngono aku tak enteng. Mbok dewangi to. Pak, mari mangan. Eh, eh Mbak, Pak, sampean ne wangi ngangkat pengke sampean potong 50. Mboten saged wong kula sing duwe gawe kok. Nenggokne kuwi lho anak wong kepaten, wong layak nenggokno rene. Kon ngangkat iki lho. Eh, kok kepaten kok. Iki yoga kok bantah karo dalang iki ta. Heh. Mungkin ngekek aja tapi memang iki lho. Mau, mau. Yo. Yo mau. Aku dadi dalang ora kajen. Asalamu dhewe kan dalang. Apik wae kowe. Iki sita si siasawet batan. Mm, kudu. Lesehan lugung sor. Yoga kene lho. Mah, kena gremku to, Pak. Eh, sekali-sekali yo manuk to. Lah upama kene mas ken ngomong ke balungan tak tumpange pager kowe mayang aku neng, ne pinggir pager aja ngono ta ya ben kompak ngono lho mas lha kok jlilit kok kleru apa sodo tak cukup bar mangan lho ah. tangane lho kok ditelaki pitik alah wis wis kene lho mas kene ayo ya sampe mboten niki mas nggih Amit, kadung ngomong nek kula nanggap ayan. Nggih. Tete oleh. Halah halah. Tete oleh. Ya bantu bantu dalange titik-titik aja di drop ne. Nesakne to. Lah Kok pulak balik lah tete oleh. Lelo lelo. Halah. Jadi terus. Ora sang anggo Kok oleh. Aja. Awet, Mas. Niki. Pak, Pak, lakonnya apa niki? Jaluk lakon apa niki? Tersanjung. Wong wayang kok tersanjung ya awas ya, Mas. Wah. Saya tahu. Wayang kok tersanjung. Mas, nek wayang kulit iki mboten enten. Lagi alam piye wong wayang kok lakone tersanjung? Sampai mawon sing ngerti wayang, lakone napa niki? Lakone niku pokoke sing per lho kula seneng. Eh nyawa sampit kono. Senengane perang. Wong perang lho. Mas. Jadi mulai pertama kula teko yang kowe sing ngerti wayang, ngerti wayang napa Mas? Sing ngenten gontoke. Nggih. Salto ping telu. Oh anu ngaidi. Alah alah ngaidi. Ngaidi. Takon wayang. Mas. apa lakon nek sing rame sing rame niku lho durna gandrung nah nek lho kenapa? apa ini pelet kuwi rada apik gan kene ha iku apik apik perang tok ning kene lakon apa iki oleh iki wis kene iki ora ini pelet yang apa wis ora ngerti lakon ha sing apik iki singsan apa singsan cincan tetel oleh wis Pengin jane kene Joyo langsan sirene ndek kok. Pengin den. Jenenge lho, Nduk. Nyambut gawe mbak ketua sinden. Heeh. Lah sinden kok enten sing wonten. Sinden lanang Jarto. Tapi suarane. Suarane sing nguntut. Aku pancen kuwe masuk anu. Boten ojo disugui. Eh, disugui, iki pangan ora enak lho mbok entut Racot tenan kok. Ku oh, sing entuk aku kok. Heh, sing entuk aku. Lambune kaya gontu. Berarti awakmu. Berarti awakmu napa iki? Ora iso ya bareng berarti. Ora kengku wis ngerti parung sindenane. Ku nek pas rebab serempak nono ne nono ning nono ning nono Tete ki wis ya. Lalu mangsa. apik raika apik nuturi kelarane dituturi ora kena apik yo mah apik apik apik yo ben ora kono sing ngelmok kono dhewe modar dalang kuas kok nyongo sik mas nyongo sik nyapa kok dalang anu kok nyongot larase songo niki lakone sidone manut nggih manut pokoke sae manut Nggih. Sale madhar kula. Gatut. Gatut Koco. Sing ngaten Gatut Koco. Oh, nggih. Nggih. Yo. Ini, ini sentrale dalang. Kita jangan ke iki. Aku kulit sing macan munggah anu apa? Gini, mautan buka. Sang saya telu arasam dur lintang kumendap Tete soyo tengah wengi Ning banter ta Pak? lumrangkan daning gusti to karyan tetiani siapa sing? sing to dadak dadak bahagia wedan to aku benane paku Wong jalan suluk kok iso dadak Lah kok kaya numpak kereta? Kelane ku. Kowe wong edan kowe, Jal. Numpak kereta. Lah ora edan kok. Mbok gorene. Kuwi wayang, ngger Wayange rebek kabeh. So, wayang aja. Oh. Aja sok dolanan cempolo. Piye to maksudnya kok anggere iki dicekel kok ora oleh nyapa? Kono muni. Muni apa anggon kuwi cekli bojoke kok muni. Sejek kalau cepala iku. Edan kowe ya. Eh, ya niki jutaan lho, kok dapet durinan lho. Yakya trisang kapiramu. Eh, tak malah gelap. Ojo gelap, iki ben dalan lho kaya. Wis eh, aja dolanah niki. Ah, ah, ah, iki main tak kok pendelut. Niki termasuk kontoke, kontoke. Oh. Niki bapak pertama sing dio sing mabarang edan. Bapak pertama. Anak wayang kisruh kok dadak. Api kok iso tumpuk-tumpukan ngono lho, Api. Api lan raja trisan <laughs> Nangkul timuklit kapit. Bacaran karimu. Oh. Ash. sang retna ing pawana ya situ lali. Jamu kok piye? Apa kok? kari. Wayange keri. Loh. Wayang. Apa sih Pak Samen kuwi yang dalang apa boten? Apa kok wayange keri. Kuwi niki pun bayar niku larang-larang. Rono. Wayange dipepe cempluk nggo dolanan bangkit. Keri, Mas. Ga iso kudu wayangan. Ya enggak? Apa? Kita nyambut gaya ini suloyo, suloyo. Awal, awalnya suloyo, mesti suloyo. Sore, desel mati, tak amuk. Ya, hmm. aku nanti gawatnya sandangan? <laughs> Wayangi keri, mas. Mas, gona kantor polisi. Dulu. Penipuan ini. Boten, boten. Pokoknya kudu wayangan. Boten, kudu wayangan. Nge. Eh. Pokoknya wayangan. Eh, dan wayangan. Mergo nadar, ya. Nge. Anu, lek tulung aku, toh. Nyapa, ah, nyapa. panuwung napa maneh. Napa? Kowe tulungen aku ya. Apa sih? Tulung apa? Iki timbangane awake dhewe cukup mbok kowe tak dadekne wayang. Mah, kok awak kok diwene wayang malah gepeng ngene kok aku. Mah, ora-ora iki Gus syarat to, Mas. Nggih, nah, kowe wayangan. Ayo boleh, Pak. Eh eh eh elek eh. eh, eh. Dalane cek jemek. Jemek apa ora? Aja gelebak. Pak, Pak. Niki lho sampean dadekno wayang cocok gepeng. Niki lho. Gepeng pripun niku gepeng nek dhuwur. Kok Lah, anungku tak tambahi le bayaranmu tak tambahi. Piye, Pak? Lakone Gatut Kaca Gandrung. Lah, kowe dadi Gatut Kaca, kowe dadi pergi. Omongane tepat. Omongane wis ati. Omongan wayang iki wis. Lah kok nyegoro aku teke kok. Kowe dadi wayang ya. Edok. Heeh. Mah meteng. Ora kanggo sementara. Tapi barangnya dobel ya. Dobel Ya wis. Dadan, hmm. pun sampean tunggu teng mriki. Hitam di putih. Ya, hitam atas putih. Enten. Enten pakaian tinggalane wong tua kula biyen. Napa enten pakaian mriki? Enten. Sampean gadah pakaian wayang wong. Pakaian wayang wong. Gadah. Kula ampele rantos mriki tak dandani. Ayo. Ayo, ayo lek. Tak dandani ya. Ayo. Ki lo wayang capopo. Wis to beres-beres. Mas, ayo dientip, Mas. Ben dandan. Ayo diteleng. Delok teko kene, Mas. Pon iki. Pon siap. Nangge suluk, Mas. Boten. Mular. Nangis. Nggih suluk biasa wayang yen napa kula pokoke ngerti api. Jawa Timuran apa Jawa Tengah? Campur. Campur. Oke. iki sing nanggap kok ngadem mriku ya napa sih sampean iki? Sing do gawe nu mriki. Iki nggih sampean ngadem mriki. Sampean tumon no dalang ngingeti sing di omah. Lah kula cek ngerti yo napa mripat sampean. Yang jenenge dalang niku ngadep debok. Dalang ngadep sing sing di omah niku nek pas nampa bayar. Kok sing apik tenan lho niki. Sing delok nek sing watu. Bayange kok didandani ta Pak ngomong. Cerewet. Kau ini kurang lebih lah, kados mau malik. Aku ngerti apa yang ini mau sampai tanggap kok. Rakyat Trisangka Piramu. Cocok buatan ini. Cocok mawon pun pun. Kulang pun pandek kok sampai sing ngomong. Saking suwine buatan nanti tanggapan. cepet cengengesan. Galang-galang <laughs> dilaras. Galang-galang Yatri sang kapiramu Pinang kol ki mempegapin Gak cocok ki mas <laughs> Cocok boten ni boten ngerti Wis langsung metu boten mau ge Ge Misalnya kau meton Bayangin ini selalu metu Kecilan Kemijilan Mandap saking jir kantoro Bar tebang, Mas. abang ki wong jare dari karo cara wayang. Sori Mas, sori Mas. Nek delok pakane ampun biar ta. Iya. Gadah sampean. Kowe ngerti Gatot te kaca apa? Lah Gatot kaca lah wis dadi Gatot kaca Miber ya Mas ya. Apa ya iso miber ngatasi wong kok miber. Eto, eto, eh. <laughs> Ono. Eh miber. Eh kok sing. Dadi konjro miber ambyuk mak beleng. no. Pokoknya mandap saking dirgantara. bersambung. bersambung <laughs> ya. Mari ratapan iki mau. Ora luwayang. Kon buyar kan iki. Buyar napa dereng? Oh dereng. Turung bersambung. Sinten ingkang wonten tengahing marga tu punika? Gelut-gelut satria pringgondani kekasih Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ngagem busana paringaning Jawata. Ingkang genagem Raden Gatotkaca Gelung ulo kanigoro. Bengose Raden Gatotkaca sakepel gedene. Angatku tangonto kusuma. Katiasane Katiasane kok manut ya mang awakmu. Iya, foto kusuma lho kate jane sing ngerti. Bersambung iki. Bersambung. Miber tanpa lar. Mlecek tanpa sutang ning warung utang. Neng warung bayar. Kotang untuk kusumo. Ngerti nek kuali kok. Kok seje karo kotang? Kali apa? Tinggi tok. Ayo pak, terus no pak? Aku kasut apa pak? Mau kamar mo. Hah? Kajek kasut cocok. Ngagem kasut bodoh kacar mo. Syukur, syukur, syukur. Gatut kocone kena asam, rat. Tifae dalang ga iso takon iko. Iya no, kumpak kok. Apa to kadek jayane? Embo. Mlaku adoh ora katon adoh, mlaku cedak saya cedak. Sebabe numpak bis. Ya. Bener Raden Gatukaca. Angu padi ingkang calon garwa Dewi Pergiwa. arsa lumarap ing praja ngamarta jujuk ana kasatriyan madukara ngupadi calon garwane raden gatutoco ngambah dirgantara paman kala bendono, pun dipangestu, parestu paman paman kala bendono, pun dipangestu paman kala bendono. kala bendono. pena eh eh eh Klonyon tambahi pangestu pati ngupati pun wah paman. Pak Idoni. Mas, sampean kok apa-apa? Pamit, pamit. Pamit aku. Pamit aku lah lapor ya pamit aku ayo Nenek. Bibi, bibi kalau bendol. Ojo mepet-mepet. Paman kalau pentono pun entah baik panggil tuh paman. Gatot. Bisa sama ya mas. Kenapa paman melo melo barang gatot? Bisa gatot. Jenenge kulup gatot kocok kulup. Kulup gatot kocok. Yen kowe ku paji calon garwamu le tut. Alamu sing ngomong. Sampeyan ki tak tuntuni. kowe upadi garwamu cuk kowe upadi garwamu kala bendana mutah oh <laughs> omong kamu yen kowe upadi garwamu sing ati-ati le tut sing ati-ati le tut diki ana macem-macem opo oh, opo ana oh, no. tak pangestoni cuk Budalo tak pangestani, Cut. Tambahe pangestu, Paman. Aja kuwatir, tak kewani luweh kowe. upadi calon garwane uyang uyang ah praptane endang pergiwa praptane endang pergiwa ngungkur e kono ngungkur kene rame wis terus terus keras aku. Lah pergi, Pak. Pergi ngene kok kaya jarang kempang ngono. Wis. Rasane ngene aku dadi dalang ndang cepet umurku tenang. Lah nyapa to aku mbok orang-orang ya gelem. Nang pergi wati kok dadakno gawe kacamata lho lapo. Wah wayange ra nek sing trakum. Sinten iki? Pergi wae. Wayang. Ngene iki marai konangan iki iki wong buta wayange kok. Angger mbok kuwi dah jendang wis kaya. Lah nek penonton sak mono kae ya isin ta. Ya jenenge gendeng pakur ki ya metu sing apik. Dapat dijogeti niku. Iya. Wilaes tak omongi aku ra iso joget. Wong joget tak contoni pakur Mas yo. Ayo. Lah ndang rek piye? Ayo, kolak karo piye? Ya Mas, pangkur. Ayo ndek lho, turun ben. Dileng lho. gamelan langsung. Sik tak hitungan kae lho. Hmm. hmm. Yo rapak to, Ren. Yo jajalen sik to. Ya Mas, yo. ubel gini gitu kan, to, mbak Kok diubel-ubel piye? Lah kowe iki joget kaya wong nyirami mbakku. api wajah itu api api apa api ya apa api ya gerai lho. gerai ya iki gedruk jangka gedruk jangka Ora ngerti. Kowe hitungan-hitungan gedruk jangka gak iso. Siji loro, siji loro. Telu. Siji loro. Lha tak, siji ya siji loro telu papat lima enam terus dua belas Rambemu kuwi lho. Aku nek hitungan rata ron. Nek ra iso, nek ra iso ya gedruk jangka. Cocok nang apa yang iki cocok. Sesuk nang mana sesuk? Wis pokoke wong tua ngerti lah ngerti. Masuk, dibuka, dijunjung, diguwak. masuk dibuka dijunjung digua di gua apa masuk kata-katane masuk dibuka dijunjung digua gua kok sia-sia apa bayangno wis masuk dibuka cek dijunjung di gua ayo prakare masuk dibuka dijunjung dikuat masuk yo ben masuk kok dibuka kuwi joget ya nyuk iya iya keren apik apik apik kalau papi yo tang tang tang Nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, sing amen ning sepur. Dang tak dang tak dang dang Masuk dibuka dijunjung dikuak. Masuk dibuka dijunjung dikuak. Tung tung dandan, dang tuli dang dang. tang tak tung tung tung. kowe ana kene eh, gatut kaca teko kok yo ngrokok ngene iki nak, aku moh nek dituntut iki kowe tapi iki kok ngrokok wong wedok kok lha kowe salahmu golek anggota kok bekas digenggek Megar tenan to kok. Megar tenan rasane ta. Sedang bayang-bayang. Bayang yo wong panjenengan iki dodokane. Dodok apa wong ngakeni silikku ta? Omak keneng. Oh neng neng neng. Kakukoco. Raden Kakukoco merpeki calon ingkang garwa jumujuk ing Madukara. Thank Wes omongke dhewe weteng kula ora. Weteng kula ora. Bumi konjang kanjeng. Eh, ayo, kita balik nang mana? Napa? Jadi tutuane larase Bang Ayo. Bumi konjang kanjeng. Pak, iki nyapa? Nyapa? Nyapa? Gonjang ganjing, bumine gonjang ganjing, wayange horeg. Among petuk calon bojone. Hey. Eh. Niki calon bojone, Pak. Oh, sing iki. Niki sing wedok niku sing lanang. Bapak iki urung karoan gelem. Hanya apa? Ngapa? Pak, kata kanca, "Ki menapa pengin dengan kok kira ono mriki saja, Pak? Menika mboten jam menapa to, Kang Mas?" Kakang atuh. Yen pancen. Sing lanang niku pundi? Wale. Ayo, ayo, ayo, kurek. Angger purik nangis. Makane ra ketok. Balik. Angger nangis kok merem. Balik. Kakang Mas Gatot Kaca. Iki lha apa panjenengan rawuh yang saja iklace sekarang ya apa to ya Kang Mas, Kang Mas. Adikku di adikku. Sing balik iki suarane ya nyuk. Ha oh, iya, Tra. Sing balik suarane. Hmm. Apeng dake kocok. Eh, kene lho. Matane ra dinyeti wong nang kene kok, matamu dhewe kuwi. Jalan sing mata-mata. Wong nang kene kok iso netra. Neng gitro, Yayi, Yayi Sugriwo, manuta telepon Kakang yo Yayi. Iya toh. Iya, iya. ayo nyanyi Sugriwa tak kon mri lah celok Sugriwa iki pergi kok Sugriwa oh pergi wo Yayi, Yayi pergi wo manut karo pon Kakang Yayi tak boyong nang ngene kasatrian Pringgondani yo Yayi. Kakang kakek kocok. Arep banget tel. lamis. Kata Yayi apa bab nganti Seneng sira nganti gak yo menara ketek-ketek pareket kenal. kira kira kira Olacak kira kiramat aratan kiramatkinan pas kira kira kinan yayan kit. Apa? Lagi. Pergi wa budak, budaknya rungokna ta? Jadelak mbok railok aku dak pindo pindo nih ya iya perek iwo kula marto karo pun kakane tak ondong tak benang prigondani lha wis genah lagi nah Lojok pati mereka kira macet tahu macam itu. Ada macam kira kani saya, apa ada kira kani macam itu apa itu? Orang isi. Telan kita kakak. Kurang guna. Ya. Jawab. kurata kabel mopo yang ana kasadran brengendani kakemet gadot konso lho ngapik mbok kowe ae wong aku ki dalang lho mas kowe wayange lho mas ya pak bandi kowe bocor wong sing wae yayi pertemuan to karo pon kakang yayi ayo tak bayu nang kesatian pringgondani yo yayi kakang gadot konso iya Oh dasar aku ngaduk nampik yo ora. aku iki jatine ya tresnani penyenange piye nang aku ora iso tuntan karo sampean aku dilewat tapi eh api e mana api api alah iki ngapa kita abaku apa mang lan spasine blas untung ono gandung kakang daku koco ambekan Macan apa yang apa aku <laughs> sebab <laughs> Kakang gabet kaca ambekan. Najan aku kaya mana apa mana aku tetep ayo. Mat, sing ngeneng iki wis aten. Ancane dhewe kok ketemu mungkel. Kakang gabet kaca ambekan. Oh iya. Kakang gabet kaca ambekan. Ambekan. Tetapi ini aku yang ngeres nani panjenengan kakak. Ambekan. Nangi kepriye mana kakak usat. Jroning dina iki aku ora bisa ndelake panjenengan menyang panggon dari sebab apa sebab aku karo wong tuwa aku ora tukangake metu saka taman rekat apa. Ambek ambekat. Ayo, ayo, ayo. ayo nyamuk nyamuk itu kayak pandan piye piye nyamuk itu ikan ya, ayo marutok karupun kakang tak pun nang ngringkon dari Yoyaji. ayo njaluk apa yayi kowe waton lan njaluk mudhi lintang karo rembulan Kakang Gatut Kaca Mimi sepo yayi. Mimi sa Mimi sa matamu Ora apa yayi Kakang Gatut Kaca Aku gelem mbok dawuh Heeh Nang ngerteni aku duwe bebono Kakang Apa bebonomu yayi Ya kuwi aku njaluk matine sing duwe gawe. Jaluk eh? eh. matine sing duwe gawe. Yang sing duwe gawe wis temakan pati kowe banjur gelem tak kromo yayi. Mesti kakang aku mesti semrintil. Heeh, mm lo semingkil kok ana kene. Mati eh. sak anune lha aku njaluk ndaseng kok. Arjuna, Arjuna ki. Arjuna bocah loro. Tetelo Alah. Sembodro kawan Sri Kanji, sembodro kawan Sri Kanji. Sembodro kawan Sri Kanji. Momon, ayo manutok karo Orang, Pak. Tak otok jagamu, minoko sasra di perjiwa kurang. Ayo, peranuk, Aduh, aduh, aduh. sampeyan gak tau tanggapan ditanggap wong kok sing doma dipateni karep iku ya apa he kowe ngerti ora asu ndari apa apa apa apa he iki mlejet ini mujutake bebono bebono apa kene iso nglambeni ati apa Rabi aku Hmm? Nah, sastrane sing duwe kae kudu tak pateni. Apa sebabnya kok momen tak kon mateni? Kenapa? Kowe ngerteni aku ngono kowe. Heeh. Eh. eh. ya awakmu mesti aku. Iya. Wong gila ni ngono kok mesti Eh, wong tau kuli kok wis gila. Ma, aku ma. Tenimbangane aku ra awakmu lebih baik aku mati. Hah? Mati? Wong awak cilik kok gedhe ngene aku gelem kok cilik ngene nggo apa? Buat apa bicara kalau cuman mengotori bibirmu, ya? Eh? Ayo, kusok. Tenimbangannya aku dikawin awakmu lebih baik aku tak mati ae. Emang temen anak Basman iki. Eh? aku tak mati ae. Garet kaca gone nek kerismu. Eh? Ben tak kerisku. Yo, gawon, gak apa-apa. Aku tak mati dhewe iki mangane mbok pateni. Ah! Kene lho ngelompok. oh yang kita mati ya kita mati ini ki penak malah posisi ini penak iya seneng aku posisi ini kok seneng aku posisi posisi pergiwo, iki sing gue gawis teman kane pati sa sebojone saiki kuwi karepmu eh kacang kagok kocok mm -mm. lah gaya apa nek aku melok sampean tadi isih ana klilet sing liwat ora mataku sapa so, Pak bangkit. <laughs> Ayo, kowe kudu mati saka aku, eh. Ayo. Gatot cocok. Kowe nglabuhi batang kaya ngene iki. Batang. Lah kok aku barang mau tantang, eh? Ora pergi kowe kowe siap ani kowe. Iya. Pak tempel berani aku. kowe mung ngerah aku. Gatut Kaca, mulo tak Gatut Kaca pateni kowe mung ngerah aku. Karmu piye delok Gatut Kaca tek kono. Ayo. Gatut Kaca. Pakar. Pak itu ki bukune ben urip, Pak. Pakar. Piye saiki nek Gatut Kaca mati? Aku temekane pati yayi tulung. Paten ono dalangi pusaka kuwi go yayi. Aduh, aku. Wong sing muas sake aku kok. Ha <laughs> sajamar kamu Penny kaca apa kaca apa iki tok gilangane bangkit jebul kowe mung arek merahku terus simbang koyo ngene aku ora duwe gondeling atiku heeh pani mati aku duduk slira arep bunuh diri iya terserah ya tuntak tuh lewat nganggo ngene anu apa Dek, parane aku duwe mendhi, atau mati aku mecah tenan di Iya, di ya piye piye mati mati ya hah ya aku dalang sapa wayange mati sing dema mati Gatul kocok wis mati, pergiyo mati, sendema mati. <laughs> Alhamdulillah, bayaran tak pek dewe. Eh! Eh! Eh! อะไร